buyenzi mu cya bujumbura barihakanye ubwenegihugu bwabo ibyo ngo bakaba babikoze kugira ngo ntibakorwe ko n'amabi yariko ashikira bamwe muri bagenzi babo aho rero hari mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na kabiri mwarabikurikiye mwongera murabikurikiye muri ano makuru tubashikirije nayo abatwa ku mutumba eh, wa mwurire muri zone bugendana intara gitega baridoga ko badashigwa mu makoperative ngo bashore kuronswa nabo amafaranga agenewe iterambere ry'abanyagihugu navyo nyene makuru twashikirije mwaravyumvise ah, ibarabara naryo nimero 18 kibumunyakararo rica mu ntara ya mwaro ngo ryarateje imbere iyo ntara kuvaho risigiwemo ikaburimbi ibyo bikaba byemezwa n'umuhanuzi mwishikira mu biro bya buramatari w'iyo ntara bimwe nayo mu bikoresho byo kubaka aho ni mu by'ubudandaji ibiciro biri hejuru nk'amabati hamwe n'ibyo twita amakaro ibiciro byaraduze mu kiringo cy'amezi abiri ibyo bikaba byashikijwe na bamwe mu basanzwe babikoresha aho mu gisagara ca bujumbura nabyo biri mu makuru mwakurikirana kuri radiyo isanganiro nanyo mu by'umutekano turabwiye ko hariho abantu babiri umwana na nyina wiwe ku mutumba mugendo ndengo ni muri komine mugamba intarabururi batowe ibiziga umwe akaba ari hambwe mu ngundu y'igitoke bugorovye hari ku munsi wa mbere nk'uko ayo makuru yemezwa n'abajije intwaro hamwe no mu gipolisi nabyo nyine mwarabyumvise murano mu makuru nako twabashikirije mu bijyanye n'iby'ubworozi naho bamwe mu borozi bo ku mitumba imwe imwe igize komine mugongomanga naho ni mu ntara ya bujumbura ngo bahitamwo gushora ibitungo byabo kuko atabwatsi bukwiye bwo kororera mu mpongore baronka navyo mwaravyumvise nuko ayo namwamwe mu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 gapiyo ni amahoro kweri yego gira icyo mushikirije aba bantu bahinduye ubwoko bwabo mu mirongo irindwi na kabiri mhm. nta hariho n'abagize ngo bafite ubwanwa nka mitombero murakoze umugoroba mwiza gira icyo ushikirije tubona twakira abanywanyi undi munywanyi ku murongo alo alo agatelefone ntikarabyoroshe Alo? Alo, mwiriwe? Mwiriwe neza. Tuganira nande? Muganira na seremani Mugacokwe. seremani Mugacokwe. Yego. Igira icyo mushikirije. ni cyambere cya mbere mhm. amakuru yadukoze ko. Mm. Naya yibitungwa. Ibitungwa. Ibi bintu byo kororera mu nzu. Mm. ngo leta yobanza ikagicunguza neza. Tubona mm. mengo hose nyene natwe ntabyo tuzoshobora hose. Yego. kuko mu nzu igitungwa kirenga kimwe ntishobora kugitunga mm. aho dusanga mu myaka iri imbere n'inyama tucara yego yego bivuye nyine ku guke kw'ibitungwa mm. ni ukuri niba hari ukuntu boraba nta mhm. kurya basabye ati babanze babareke nk'imyaka ibiri yego batera ubwatsi hanyuma bazobone gufata iyo ngingo ngira ngo ababijejwe bavyumvise yego mengo bashe botorohereza bakabigira nkuko umugoroba mwiza yego habe ndi niki kijanye n'ibiciro vy'amabati mm. none se bagomba dusubire muri nyakatsi ni ukuri mhm. kuko hose ibiciro biratera nino mu gishuri nagenda ndiko naraba ntawe ukigura amabati yego uvudugu w'amashati utekera amahera nyine nk'ayo wahora ugura amabati icumi utwara aya mabati atanu yego ni ukuri ibyo bigatuma amenyo tubona ko mhm. turi ko turasubira inyuma mu by'iterambere n'ubu ushinzwe buje bw'ubudandaji ngira ngo kumbure babyumvise yego kabeza bo biraba cyangwa muragize neza nta mu mugoroba mwiza cyangwa cyangwa twese ubundi munywanyi ku murongo alo alo umunywanya telefone ntikamworohereye nuko tubandanya rero tubakira undi munywanyi ku murongo aro mwiriwe neza n'amahoro cyane akazina kanyu muherereye he telefone umunywanyi ntimworohereje ndibaza ko aza kugaruka gira icyo mushyikirije umunywanyi ku murongo aro mubanze mudukundire mugize akaradiyo kanyu muba mugize neza yewe kubera <clears throat> ndabona wo kuri isanganiro akazina ibangire inama leonidasi wo muri gishubi leonidasi mu gishubi yego yego gice umushikiriye yera agomba asabe ko icyo ubu yarahejeje kuvuga cy'inka hmm. umukuru w'igihugu yarakwiye kutwongera tukarondera utwatsi inka zorira mu nzu kweri nayo ubu ntituritegura neza ureka nawe nyine n'umubyeyi niyumvirize nk'ibi abanyagihugu ariko barasaba nawe nyine n'umubyeyi n'ukuri atwongere iyindi myaka mhm. yego n'ukuri yego yego kabisa nuko murakoze kamo kanya kumvikanye radio isanganiro ku isazi ibiri zenze ku 10 Allo undi munyoye ku murongo allo Allo Ndakumva Yego duga kwijamo mubwisho mushikirije mutwidondo Bosi ko ndagije imana Ndi burambi burambi yego nagira nsikirize yego bajya abantu babiri bise mugamba barambabaze mm, birababaje n'ubundi birababaje kuko abantu babiri bagatwira rimwe mu rugo mbona ko ari ingorane yego ni nacyo nagira nsabe leta mhm. urabugana inka mu nzu mhm. umuntu agiye kugura inka ndibaza ko zitazoboneka mu isoko ziroba zipfaye mm. yego no kuri leta yo biraba natwe aborora inka kugira ngo zizobure izo tugura gutunga inka yego murakoze ndi burambe muzi turabashimiye radiyo isanganiro ku isazi bibiri zirenze ku minota cumi n'umwe bwica mushikirije ku makuru mwakurikiye yabaretse ku nyota alo alo mwiriwe alo maho akazina ah, kanyu naho muherereye kome igitega kome mu ntara y'igitega yego yego bwica mushikirije rero Ah, umunsi wo gufashanya yego duka ku ijambo urashobora gusanga wambaye umubiri wose mm. ariko we nturimo birabira abakomeye mbese kugira ngo bafashe abarwayi mm-hmm. rero ntibirimo kabisa mm. none ngo ntimufashanye mufashanya gute kandi mm. umunyenga telefone nikamuhaye umwanya ni nyirabura cyo kugaruka alo alo alo mwiriwe mwiriwe mwiriwe akaradiyo mubanze mukigize kure yego duga ku ijambo mboge nagomba mvuge ku bijyanye n'ibyo gushyigikirana yego mu by'ukuri nk'abantu dukwiye kubyitabira cyane kubera ko hari abo usanga habayeho uburyo butandukanye usanga ntitubacyo kimwe yego n'imana ivuga ko kureri hmm. abafite bareba kugira icyo bakoze kugira bagarukire ku batishoboye ni byo byiza gufashanya n'ubundi yego na cyane cyane kubera leta nde leta nk'utu ishyiramo ingufu umugoroba mwiza oke nta mumbwira ibihe radiyo isanganiro tubandanya ikiganiro cyacu gishushikirije ubundi munyura ku murongo aro amahoro cyane amahoro akazina kanyu n'aho muherereye joseph yego muherereye he nyabikere ah, nyabikere ikarusego amatunda agomba gushikiriza ko mm. ayajyanye n'ibitungwa mm-hmm. ukuri tuzi ko tuzaba mu gihugu tutarimo ibitungwa mm. niko tuzobimenyera mm. ndabona ko ntego bigiye guhona ariko mugabo tuzi ko hama Hmm. ayandi makuru n'ibyo na birindwi na kabiri bahinduye ubwoko hmm. reka guhindura ubwoko nyine nta kundi bari kubigira kumva hari habaga yego barabe kweri nk'abarundi nyine kugira ngo ibyo bintu bize bisubire kuba mu gihugu cy'uburundi urumva ko ari akamaro amazi aho umuntu ahindura ubwoko hmm. eh, urumva ko yitwa ko ubundi wo mu kindi gihugu ngo umukongomani n'ibindi bavuga yego nuko turagushimiye joseph radiyo isanganiro ku isazi zirenze ku minota cumi n'itatu ubwico mushikirije amakuru mwakurikiye tugarura umutima oh, umunywanyi ku murongo alo mwiriwe alo umunywanyi ntituko turumvikana Allo? Mahoro mahoro. Amahoro ah, cyane muri bande. Ni sabigira Imana ruraho. Umutima wa gatari mu Lora mu ntara Kayanza. Mu yego. Igice mushikirije ku makuru mwakurikiye. Ege navuga ko ari ibiciro. Ibiciro yego. Ibiciro n'ibiyoka na hantu naho byo bari kubikora bakwiye. Mm. Ko nko muri rango. Mhm. Ngo ibiciro nk'ibiyoka. biboneka mm. kubera kuko barangurira muri bukeye mm. nibo kubaza mm-hmm. nimba rero jya navuga kubera kuko babitangira gutuma bafata umugambi natwe ibiribwa ko batwishyushya imyotsi mm. natwe tukabishyushya rero bacuruje kurangura ibinyobwa kugira ngo bijye muri rangura none barababuza koko barababuza barabitangiramo bose bayitangira cyane niyo mpamvu nk'umuntu yikorera bakazira abashyira akabana mbere bikaba byakubwahiriza abanyagihugu mu kugira ngo bace yego yego rero kubera ndetse n'ibiribwa mm-hmm. ubona umenga biva ino muri rango kwa kundi nyine mm-hmm. mm-hmm. twabitangira no kuba twishyushye bakaba tukabishyurira yabagejeje intwaro babyumvise ntiwe kwicisha inzara bagenzi banyumva kandi mwese muri bamwe si byiza abajije intwaro ngo bavyumvise kumbure bazoraba ukuntu bashobora kwitora inyishu nuko turabashimiye murakoze cyane umugoro wa mwiza murakoze namwe tuna twakiranye mwanyu undi munywa ku murongo allo allo mwiriwe mwiriwe akazina kanyu naho muherereye mm, na karutimana tadari ku mutumba wa Vumwa commune ya Ruyigi tade mu Ruyigi yego yego gico mushikirije icyo nagomba gushyikiriza mhm. twebwe turabona yuko ibiciro bitera biduga cyane ku rugero rurengetse mm. hariho nk'agasabuni kitwa bururu mhm. bari batubwiye yuko kagurwa amafaranga ijana n'itanu mhm. kugera kuri ino saha ngaha iwacu udafite amajyana atatu ntushobora kukaronka yego tugasabanye icyubahiro ko yoraba kabisa nk'uko yari yabivuze ati umuntu azorenza iberi bazorabe ingene bazoca babitangaza nico turiko turakoma amashi dusaba yuko twubahiriza nayo ahandi ho ubuhoma bugiye gutwica tubumva yuko na cakiza ngo casubiye kugangura mm. urumva ubu rero ntimugikaraba neza oya kandi urumva karya gasabuni k'ijana n'itanu kageze ku majana atatu mm. abajeje nkarongaho barabizi none ko kageze kuri ico giciro oya bose barabizi ni hose no mu mabutike urumva tugura amajyana atatu mm. hanyuma icya kabiri nacyo nagomba mbaze yego mbega ko twumvise yuko rijya shyirahamwe ryitwa musumba rikora amabati riri mu burundi mhm. ubu ibati mu kurigura rigura umuntu kweri azituye nk'inka mhm. none wumva nka wa ntawe nikora agana akati idadosubira kugwira icya mhm. gatatu nacyo yemwe ubu bworozi ni akanyama tugiye guheba kurya hino iwacu mu kiyaya cy'ukumoso n'ukuri haruma yego hagiye kuma nta n’imyonge ihari mhm. yemwe hatiri ko turajya akanyama tugasezera urumva ubwatsi rero ntibuboneka oya huma n'ingogo rumva izuba ryatse nk'ukwezi kumwe urumva haba hamaze kuma hagadutse mm. hanyuma rero nyakubahwa mutubwirire n'ijya leta mbyeyi nkozi bari kumwe yego utabarundi bari inyuma yanyu ati muraba ingene mwubagabaniriza kubera iryo tegeko muzorabe muzosubire mu kige mwicare murakoze tade ndibaza ko akamukaje kumviwa bakumva namwe mugire umunsi mwiza ngaho kwisanganira murakoze cyane radio isanganiro igiganiro gicushikirije undi munyoye ku murongo allo allo mushaka kuduza akajwi kanyu dushobora kumvikana jamari kumusha jamari kumu mu gisuru gice mushikirije mhm ibintu by'ibitungo yego mm. kandi bitero biguma bitunga mhm ukuntu rero kuraho ukuntu koranye n'ibitungwa byinshi tukagura amabati ku byinshi tukubaka neza tukagira iterambere mm. none rero ko muri ko murangati mu kutungira muntu none twatungira muntu tweza turonke ibikorwa tuza turashaka tukuremo amabati ko mbona amabati atsinze mm. ikazimba kiriya kintu cyose kizimba mm-hmm. mukwezi bw'amadubu muza muraraba nyene murabavyeyi muze muradufungurira yego murakoze jamari hama ikindi nacyo mm-hmm. rya terambere ry'abatwa naryo ku imajya amakoperative ubu bareka nabo bakajyamo kuko n'abantu nk'abandi mm, birumvikana ngo hamwe nawe agakora iterambere kuko ubu umutwe nawe nategetswe gukora imigambi mhm. rya terambere rya kera ryo kubumba inkono mm. arihagarika bagakora ibindi nawe bateza imbere yego umugoroba mwiza radiyo isanganiro ku isazi ibiri zirenze ku minota mirongo ibiri ikiganiro n'igihe cyushikirije undi munyanya ku murongo alo mwiriwe hano neza tuganira nande turavuganizwa imana reveriye mu ruyigi zo n'ibisinde reveriye mu ruyigi yego bwice mushikirije nawe mvuga ko ayo makuru yo kororera ibitunga mu mpongore mhm. leta yoraba ikashyira nk'imyaka cumi irenga kuko mhm. ubwatsi buragoye mhm. ntiboroha ubwatsi zirira mu nzu kuko naho umuntu yoba aragiye araburondera akabubura yego boraba iryo kweri bakaba bararibangira ikindi naco ico c'ubudandazi bw'ibiciro bizimvye aya boraba navyo nyene bakabisubiramo kuko ibiciro birarenze kweri nk'isabuni wari ugura ijana n'itanu ugasanga urimo urayigura atatu yego nayo ni ibintu umesesha umunsi umwe ikabira hejutse no gukwiza utakwiza aya boraba bakabisubiramo kweri bakabigabanya mu bw'ijoro bwiza sawa turabashimiye namwe sawa radiyo isanganiro gicushikirije iri kuwimana arashe muhinga bw'ivyuma ikiganiro gitaramishwe na Jean Marie Mayonga ubundi munywa ku murongo aro aro mwiriwe ndabara mu kigego nyamahoro cyane akazina kawe eh ni kwa twa hino mu kayanza Edouard yego yego gicu mushikirije wewe ikintu nagoma shikirije mhm ikintu nagoma shikirije ni iyo nkuru y'abo bantu bashatse kubigira ubwene gihugu mhm urumva ubwenegihugu kabisa bari bakeneye kurekanye uko bari kugira nyine kuko kujya habona kuko bijya bintu koko ntibizosubira mm. hanyuma ikindi nacyo ntabwo mashikirize nicyerekeye icyo cy'ubworozi mhm. icyo cy'ubworozi kabisa nyine mu twaramenyereye mm. ubu turaho nyine kabisa buraba bagira mhm. bakabimenyera nabyo kuko urumva bororeye inka mu nzu umunywanyi yari kuravuga ibijyanye n'ubworozi ariko agatelefone ntigashobore kumworohereza ariko icibwira cyo cyari cyumvikanye nuko mubandanye mutushikiriza amakuru mwashoboye gukurikira kuri radiyo isanganiro tubone ko ibyo twaciyemo bibi ari ukwisamburira ko twiha agaciro twoye kwisuzuguza wese nakarimi bagira nibanda niduhamere rero kahise kabi dusangane isanganiro ku isazi zibiri zirenze ku minota mirongo ibiri n'itatu n'ubu tunatwakira abanywanyi telefoni za zindi nyine mirongo na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda mirongo itatu na zitatu alo alo eh, ndi Festo batazira muhemu kajogoro Fisto Ego Fisto Ego muherereye he Eh nukuvuga muherereye he Kirize twese mu kayogoro Kayogoro ego Nukuri ibinyobwa byabaye ndafye mm. bya burarubi yego eh, hamwe n'agasima kuri birya biciro bitegekanijwe mm. na leta usanga nk'icupa rya pinusi rigurwa igihumbi n'amajana indwi mm-hmm. igihumbi n'amajana umunani guto ugiye umuntu ufite nk'akabanza utazwe kugira wimarire nk'akabanza usanga utashobora kuronka izo nzoga akubwira yuko ushobora kuzirangura ku muntu anywesha yego none rero twasaba yuko n'ukuri ahantu byaba byarahiye muri leta bongura imyanyura aho hantu hmm. kugira ngo twese dushyikirwe sinzi yego ngira ngo babyumvise abajejwe intwaro kumbure bazora babitorera inyishu turabashimiye cyane namwe fisto yego sawa murakoze ubundi munywanyi ku murongo alo alo yego ah, gico mushikirije akazina ah, kanyu namwiriwe nakwari Tobias igiharo ninde naho karoye Tobias igiharo naho karoye igiharo yego eh gico ubu bwaraje cyo mhm mm kabisa urabakegera n'ushije haraduze mhm nuko bakufitiye kuba bisa akarivumera mhm waho urabafata muri kuva ijana n'itanu mbe nkonki no muri byara bisa nk'uko uri gukora amajana ane kandi urabona ko kabiri mhm kabisa umukuru w'igihugu yoraba ukuntu karaba koroheza byagiye yego icyerekeye n'ibyo bifungwa navyo mhm niba uraba icyongereza gifasha umuryango mhm. umugabo wawe urahoze kuwororera mu mazu ari ikibazo cyane yego abisa murakoze ntawe ukaroye umugoroba mwiza radiyo isanganiro gicushikirije ubundi munyurane ku murongo aro mwiriwe mwiriwe akazina ah, kanyu yitwa salvatore mu salvatore mu kayanza igome gira mushikirije yego mpamvuge kuri icyo kijyanye n'umutekano n'umushikiranganje icyo yavuze hmm. kijyanye n'ubutungane urabona mm-hmm. hariho nk'abantu usanga dufite muri senari mm-hmm. bagaca bavuga ngo dosiye yibagiwe hmm. kandi wari ugeze ku isango baba baraguhaye wasaba mm-hmm. rero umushikiranganje w'ubutungane yego hari igihe baca bagusibye hagahera nk'amezi nk'ane cinye nk'umwaka ugahera mm. yuko yo cahimiriza abo bantu bagaca bashikira ku matongo abo bantu baba bajejwe kuba bafise amacaci mhm. bagashikaho bakabatunganiriza kuko hari nk'ubu usanga nk'umwaka uheze mm. kandi muri uwo mwaka yari yizeye yuko ubutungane bumutunganiriza amagaca yongera akamara nk'uwundi mwaka naho bakazongera nko kumuyisanga urabona nk'ubu nk'imvura igomba igwe mm. uwo batatunganirije muri uku kwindwi ubu mu k'umunani hari igihe bamwe baca bafata amafungo mhm. amahageze mu kwicenda baca bavuga ngo imvura iri ngo bazoce babijyamo izuba ryongeye kwaka mm. baca usanga umwenga umwene gihugu ariko araburaburizwamo yego ibyo rero twashaka bisaba yuko umushyikirangajwi w'ubutungane yobitwirukiramo kabisa kuko bamwe twararambiye ku nzira twizere ko yabyumvise nuko ego kabisa ibyo mm. barakwiye kubidufashamo kuko abenegihugu twaruhiye ku nzira bamwe bamwe mm, nuko namwe mugira umugoroba mwiza radiyo isanganiro undi munyuye ku murongo aro rimwe dusangiye call. halo umeze neza ego meze neza mugenzi eh, ndakwibaritse ndashika kumara iminsi intembera igihugu eh.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 kuri amabati n'iwacu arazimbye cyane kandi umuntu n'ahantu hose arazimbye no kuri arazimbye yego busaba rero leta muri leta nkozi ko yomanura ibiciro kugira ngo umuntu wese arabe ko yova mu nyakatsi mm. hanyuma bikongera kugenda neza kuko na kare turi mu majyambere kandi turi mu iterambere yego yego ni ukuvuga rero nyine iwacu nk'umuntu agomba gusukara nk'inzu y'imetero y'indwi kuri zitanu mm. ashya ni uko ngira ngo batoye nk'inka pisitati naho nyine agahereza ko aho kuvuga rero nk'ukuntu eh, nk'ubu bunye nk'umuntu muto muto usanga bica bitugora ugasanga uburyo buragoye mm. twosaba yuko batugabanyiriza ibiciro bakagenda neza umuntu wese akava mu nyakatsi murakoze filiberi igisabo cyanyu twizere ko cumviwe nuko murakoze umugoroba mwiza murakoze mukomere kuri radiyo isanganiro radiyo isanganiro ku isazi ibiri zirenze ku minota mirongo itatu n'itatu undi munywanyi ku murongo alo mwiriwe neza butoyi toma nabumvise n'amahoro eh, n'amahoro ngaho ikirungu muri nyabitsinda murakoze duce umushyikice yego ni ukuri twagomba gutera ibyatsi burya bwicanyi bwa hariya ah, mm. mu mugamba mhm. bajya abantu bafashwe kugira bakorere ko amatohoza aba amatohoza ah, bazosanga babikoze kabisa ntibaze babakebure babaho mm. igihano sema burya bwicanyi ntibugira izina yego hano ibisigaye nabyo turashima ingene imigenderanire yabo babanyi bo ngaho hakurya mu rwanda ibandanya kugenda itera imbere mhm. amayira yuguruwe kabisa twoshima twokenguruka hanyuma igisigaye nacyo mhm. aba bantu nabo bahinduye akaranga mu mirongo irindwi na kabiri mm. bakiyita abakongomani mhm. twe twari duciye ubwenge kabisa twabona bijya bintu byari biteye ubwoba mm. leta irabatabari bafashe kugira ngo barabe ingene bogarukana ku karanga kabo batakaje mm. ubwo bwenegihugu bwabo batakaje ntibaze babakarire cyane byari bigoye twebwe turabizi twari dufite nari mfite imyaka cumi n'ine nabyibonera neza mm-hmm. byari bigoye ubu mfite imyaka mirongo itandatu n'itatu byari ibintu biteye ubwoba nta wobagaya vema nabujya bwo ko bari mu gisagara murakoze butoyitoma umugoroba mwiza radiyo isanganiro ku isaha zibiri zirenze ku minota mirongo itatu n'itanu ikiganiro ni igicushikirije inimero ni za zindi undi munyanya ku murongo alo alo ikome kome yego eh. ibizo gufasha nyuma n'ibisimba by'amaje make kuva mu kwa kabiri kuva mu kwa kabiri ni mu nzu ndakwakukuza mm uranyumva komite umutwaye urumva yifashe mm, ariko arabizi yuko urwaye cyangwa ababanyi ngaho hagufi yawe ntibakugarukira arandi urumva kubikira ngira ngo uno munsi babyumvise eh? ngira ngo uno munsi babyumvise ntiwihebure babwira ati umubanyi niwe muryango boya ntiwihebure nuko umugoroba mwiza radiyo isanganiro kiganiro bwicushikirije n'ubu nyine tubanyatwakira banywanyi mutubwire ingene mwakira amakuru yaciye kuri radiyo isanganiro amakuru yarabashitse kunyota Eric w'Imana ashari mu bw'ivyuma kiganiro murashari kumwe na Jean Marie Bayonga allo mwiriwe neza amahoro cyane yego akazina kanyu kurema ryobora ndayisika kurema yego yego muherereye ga kurema mu gisagara cya bujumbura mm. Mm, nagomba kugira icyo nshikirije igihe ku makuru yego ku makuru mwakurikiye ace kuri radiyo isanganiro yego nagomba kuvuga kuri bijya byabaye mu myaka ya mirongo irindwi na kabiri mm. yego <clears throat> sinariho sinari bwavuka ariko mm. umuntu aragerageza gukurikirana kahise mm-hmm. nahora numva batubwira ba sokuru ba data batubyaye yuko kiriya gihe byari ibintu bitari byoroshye mm. nubwo <clears throat> bamwe bahindura ubwoko kandi si bo bonyine bajya bakubwira ngo barahindura ubwoko bakemera yitwa mm-hmm. abakongomani mm. hirya gihe abantu bahigwa cyane barabaganwa n'abahutu mm-hmm. cyangwa igihe cya mirongo irindwi na kabiri haronderwa abaganwa n'abahutu nibo mm. bantu baba bararonderwa cyane yego nicyo gihe rero abaganwa nabo bagerageje kwinyegeza mu batutsi mhm. baranyegera baba abatutsi yewe mhm. ndibuka bahora batubwira ukuntu mhm. abaganwa babuza kwiga bakaca bagenda rero mu ntara batabazi ugasanga mm. nk'umuntu avuye nk'ibura kwiga imurambya uvuye nk'umurambi akajya kwiga mu kayanza mm. kubera ko bamenye ko uri umuganwa washobora kwiga baca kwiga mhm. rero by'ukuri ibyo bintu byarabaye muri iki gihugu si banga si ibintu twoja turarimira ko mm. kuko ugomba gukira bujya indwara arayirara mhm. rero igihugu kimenye yuko kahise kacu kabaye kabi kugira ngo dushobore kubaka akazoza keza mm. umuti umuti umuti ni uko ubwa mbere abarundi tugomba kubanza kumenya ko ibyo bintu byabaye tureke kuguma dudu bamwe babihakana abandi babyemera hmm. abandi bagomba kubishyira ku bandi tubanze tumenye yuko ubwa mbere igihugu cyarabayemo ibintu bibi mhm. hano barondera ababikoze mhm. ababikoze tugerageze gusubirana duhariranire hano duhariranire kwera igihugu gisubire kuba igihugu sino urabona nk'ubu abaganwa baragiye baratotezwa barahava barabibagira rwose burundu no mu ibirizwa shingiro barabakuramo rero nk'ubu busisi ni ubwoko bukibaho mu gihugu ubwo bwarafutswe burundu buri mu majambo gusa bariho bariho mutabavuga bari hehe mutabemwe none igihe igihe ntibantunganye ariko aratanguza ariko mm. aravuga ibyabaye mu mirongo irindwi na kabiri igitega mhm. yarabivuze neza ati iki gihe cya mirongo irindwi na kabiri abantu bari bibasiwe cyane mm. barabaganwa n'abahutu mm. yarabivuze yego ntabwo kugira ngo hari umuntu avuga ko abaganwa bapfuye buke buke rero bizoza ni uko reka kirimo tubashimire urakoze cyane umugoroba mwiza twese radiyo isanganiro ku isazi ibiri zirenze ku minota mirongo ine ikiganiro bw'ishushikirije ubundi munyuranye ku murongo alo amahoro neza yaba ari amahoro cyane akazina kanyu kurunuka erike kayongozi erike yego ni amahoro ga erike amahoro ngaha mu kayongozi n'abandi mm. bagiye barashyikiriza ku isanganiro mm-hmm. amakuru yadukoze leta bituranye n'icyayi amabati nyakubahwa hmm. ariko twagomba dusabe nk'umushyikiranganje bigeje yego agezwe ubudandazi mhm. bora abantu kuri amabati bakazitunguza mhm. kugira ngo umwenegihugu nawe nyine yoroherwe iyo ariko nk'utubati agiye kugusakara hmm. nk'uko se barundi amariko arahimiriza abenegihugu babe yego bakabyoroshya rwose bakamanura gatoya kugira ngo natwe abenegihugu tworoherwe kubera nk'ubu bakina birazingiye cyane nyakubahwa hmm. naho umuntu kugira ngo abe bafite nk'inka zibiri cyangwa zifata umuryango asuhaye mhm. noneho nk'ubu nahagiye nko gusaba nk'umugeni nyakubahwa kugira ngo yubatse nk'inzu kugira ngo ukore nk'inka zitatu hmm. agaca ko nk'umugeni kandi agaca nk'izindi nka zibiri bumva ko atari bose baba bafite nk'inka zitanu nyakubahwa yego uraba akazabariza kugira ngo natwe abenegihugu bato bato tujye tubasoma murakoze mu gihe ibihe byiza ho kubisanganira nuko namwe Eric turabashimiye namwe aho muherereye mugire umugoroba mwiza yego namwe murakoze muri Radio isanganiro muri munywa ku murongo Halo? Halo, mwiriwe? Mwiriwe neza. Tuganira nande? Tuganira n'uwitwa Jangu Mathias. Eh? Mathias aherereye he? Aherereye ku Buterere. Buterere mu gisagara cha Bujumbura. Sa? Mu gisagara cha Bujumbura. Ego, jewe kibazo nagomba kuvuga. Si kibazo na makuru kumbura mwakurikiye. Makuru. Mm, yaje na makuru azanye n'ubwicanyi bwabereye mu mugamba. Mm. N'ibintu bibabaje cyane. Ego. kubona umuntu agandagurwa mhm. hanyuma murabona ko ari ibintu biteye ubwoba bivanye n'ingero twabyumvise mm. ni ibintu biteye umubabaro cyane ni uko hubanye n'amasohoza abantu bakoze bijya bintu mhm. bagafatwa bagahanwa hanyuma ikindi nacyo ugomba gushyikiriza mhm. mu mwaka w'igihumbi n'amajana na mirongo irindwi na kabiri yewe nari yinjiye ubwenge buhoro buhoro henshi cumi n'itatu bajya abantu bahinduye ubwoko cyangwa bagahindura eh, amazina sinzi ko ari amazina ahubwo bahinduye ubwoko mm-hmm. kijya gihe kwari kugira ngo barabe ingene bubaho mm-hmm. nari umwana muto yewe hari ibyo nabonye kijya gihe byari ibintu biteye ubwoba mm. hanyuma icyo nashaka kuvuga mm-hmm. ni ikijyanye n'ibintu byerekeye ubutungane kubyerekeye ubutungane n'ukuri ni ikintu umukuru w'igihugu yari akwiriye guhagararira rwose mm. kuko kirimo ingorane nyinshi cyane mm-hmm. nyakubahwa umukuru w'igihugu ariko aragerageza kugitorera umuti mm. ariko ndabona ko bizogorana cyane ndabwe ingene abari abacamanza mm. cyangwa abajejwe amasentare mm-hmm. ingene bakora yego ndamaze imyaka isuka itandatu ndiko ndaburana mm. ibyo ndabizi cyane ingene bariko barakora mm-hmm. rero nagomba nsabe n'ukuri nkajya yoshira abantu kuri tereti nimugire icyo muvuze ku butungane mm. burya abacamanza burunga amanota make cyane mm-hmm. ateye isoni mm-hmm. ni ukuri umukuru w'igihugu ntadutabare abanyagihugu bato bato turapfa merewe nabi cyane umugoroba mwiza twizeye ko akamukanya mm, ah, ukumvise ushobora kumvikanye yego ababijejwe muri ubwo bushikiranganji kumbure bazo biraba umugoroba mwiza undi munywanyi ku murongo aro agatelefone munywanyi kamworohereje ariko twizere yuko aba agaruka ku zibiri zirenze ku minota mirongo telefone za nyene n'ubu nyene twakira mwese banywanyi bararyohe sanga naho muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu mu gice umushikirije ku makuru yabashitse ku nyota yaciye hano kuri Radio isanganiro mu mahirwe mu magorwa abarundi twaruru halo eh, nitwa mhm. nitwa haruna kabura wo mu Aruna Kabura mu Kayogoro. Ego me. Ego gira ico mushikirije ku makuru mwakurikiye. Ego ico uyu mutsinga ntahejeje kuvuga cyo muntu useca ubutungane. Mm. No kuri uko biri no mu nuko. Mm. Ikigeretse ko rero twebwe twarasanzwe twubakiwe isoko ya Kayogoro ya kijambere. Mhm. Mm eh hari habeze igihugu twiboheza tw'amata yose baca barabwira y'amakane batwara amazi mm. none rero twasaba yuko nka musitantire asanzwe arongo yitwa mine ya kayogoru mm. no kuri yo kubahiriza ngingo twagiye turafata bajya abandi barumvise ukuntu bazitunganije mu gisagara cya bujumbura nawe abo bantu kuko ni hamwe abana b'iwacu baba bakorukira muri ayo karindwi mhm. bagahava bagira ingorane tukabura n'aho twobasamira bivanganye n'uko bakiriho bakagira amakarito y'isoko mm. ni ukuri mwaba mudufashije ibyo bintu bashyira mu bidushyikiriza imbere turabashimye kabura mu kayogoro umugoroba mwiza rwera muri iki gihe turimo bakwiye bakwiye kwiyumvira bakava ibuzimu bakajya ibuntu ibyo byose byahamye biduteranya tukabyibagira tukanamara imwe satugejeje kule twame twamiza ku mutima twamacakubiri atazo tugeza twese dukwiye kurwanira ubumwe n'amahoro usangire byose eh, iri sezerano ritazohera 담배를 기기 후구차 주 sagare radiyo isanganiro ku isaha zibiri zirenze ko minota mirongo itanu ikiganiro ni igira icyo turacyari kumwe ijwi mwumva ni jean marie mayonga eric uwimana niwe ariko atuma amajwi abashikira muherereye telefone mwakora ko niza zindi nyene suri ndabibutse ni irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu majana icenda mirongo itatu na zitatu mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na zitatu canke irindwi na zitanu majana cenda mirongo umunani na zitatu majana cenda mirongo itatu na zitatu iganiro gicushikirije aho muherereye mushikirije ico mwumvise mu makuru ya cyane undi munywaye ku murongo mwiriwe neza Halo Halo ndabumva Ntituri ko turumvikana munywanyi Atumvikana ku mucankuzo Jean Dodier mucankuzo Eh yego gice mushikirije abantu bwo kubaze cy'ubuzima cy'Uganda cyane ko kugura yacu iriya n'abikurije n'amajana n'ahari n'ibyo y'ibyo bitandukanye namwe ibiciro byaraduze gose kandi ikindi kibazo nacyo ikibazo cy'amabati mm. kuko abagizi bafunga ko amabati ubona ko rero kuko bagira ngo tukenye imyaka ati kubera mm basaba ko mu bindi ni ni umushinga n'ibindi kugira ngo mu gisohoke kandi mukuru babizere profesoro yego umugoroba mwiza Jean Dodier ni radio isanganiro n'uye tubana twakira abanywanyi ubundi munyaye ku murongo alo alo umunywanyi ndabona kumenga ntari hagufi mwiriwe mwiriwe mwiriwe cyane akazina kanyu nawe muherereye eh, ndi aburahamu ibubanza igihanga aburahamu ibubanza mu eh, ntara bubanza igihanga komine gihanga komine gihanga yego gira mushikirije eh, icyo nabashyikiriza nanjye ni ku cyerekeye ku bucamanza mm. rema hari ingene abacamanza bahura twebwe abanyagihugu bato bato mhm. bashobora kutubona nka neza muganga tukabona ubu ko biragenda neza mm. ikindi nacyo ni gucerekeye amabati mhm. amabati yaduze rwose ku buryo tutasobanukirwa n'ibyo ari byo mm. no ku byerekeye amavuta amavuta y'ubwoko buhe ni ukuri nk'abo mu bushikiranganzi bujeje ubudandazi boraba bakaba abanyagihugu bato bato nk'uko bagendanira babivuze udafite inka zitatu mm. ushobora gusakarira nayo nk'aho tuba duherereye ntushobora ntibakubwira ko wubakiye inzu kuko hadasakaza amabati batubwira yuko hari ugusakaza amabati mm. n'ibyatsi nta byatsi bihari amashashi twahora dukoresha barayatoye kuko mm. na rimwe ya kamo abo mu bushyikiranganji bw'ubudandaji mm-hmm. bakaba nyine bodufasha umugoroba mwiza Abraha twizere yuko akamukanya kumvikanye nuko tubashimire namwe radiyo isanganiro ku isazi ibiri zirenze ku minota mirongo itanu n'itatu n'ubu nyine tubona twakira abanywanyi alo mwiriwe neza mm, tuganira n'andi ndi w'imana yosefu wo muri zone rusamaza komine gihuga z'intara ya yosefu ikarusi yego cyane ngira icyo ku makuru mwakurikiye aciye kuri radiyo isanganiro byagera ikibazo ngo mangaruka ko n'ikibazo kijanye n'amavuta ngaha hmm. ndabona ko menga byarenze amavuta yo yameze gute amavuta y'amamesade hmm. umurimo ngaha mu Burundi mugaha sinemeza yuko bari hmm. ngaha mu Burundi mpabita kiragezeko ngaha mu kamazi iwacu kabisa mhm. igiciro cy'amavuta kigeze ku bihumbi bine n'amajana ane igicupa kimwe kiro kimwe cy'amavuta ikiro mhm. kigeze ku bihumbi bine n'amajana ane mhm. ndabitabona neza kabisa kubona amavuka ari mu ngaha mu burundi reka ntadoga nko bitahora mu minsi yose ari kuri bine yego umunani cyangwa bitatu n'amajana umunani n'itanu kumbure ngira ngo abajejwe iby'ubudandaji bazoraba icyo biva ko burimyi naho nabo nyine bafashe ico kibazo je ndabazwa kivuga gituma biguma bidoga nkuko sinzi yego mwaremutse namwe murabica kubikora mu byo murawe bishoboka kubera amavuta hmm. ntarimo mu Burundi zo yapa hanze ababijejwe ku muri bavyumvise nuko reka tugushimire Joseph umugoroba mwiza radio isanganiro ikiganiro ni igicushikirije turashobora kwakira undi munywanyi alo mwiriwe akazina kanyu naho muherereye akazina kanyu Augustin Augustin muherereye ga Augustin mugatumba gatumba mu gatumba yego igice mushikije ku makuru mwakurikiye Augustin telefone ntimworohereje ariko twizere kumbure ngira ngo araza kuronka kandi kanya ariko umwanya w'iganiro usa n'uriko urarangira yego nuko Aló. Allo? Yego ni Salvatore ngarutse. Salvatore hari cyo Yego. Mm, gisho mushije duga kwija. Icyo nasaba nkamwe bw'abamenyesha makuru. Mm. Murakwiye kuza muratonda ku masentare mm. mugosi noce mvuga ngo nakazi ndabahaye. Mm. -mm. Kugira muze muratohoza abanyagihugu bababwire ibibazo bafise. Mm. Hariyo nk'umuntu akwiganira ingorane nawe waruzingura afise ingorane kuri sentare. Mm. ugaca wumirwa ugaca wiyumvira ati jewe byari na mitende mhm. hari nk'umuntu akubwira ko urubanza rwe rwaciwe kuva nk'imyaka itandatu iheze mhm. ubwo ugaca wumva ati ntiruraja mu ngiro mhm. kandi umushikiranganje avuga ati imanza zimaze imyaka myinshi ntitube ziva mu masentare turasabye rero mwebwe abamenyeshamakuru mutonde nko mu y'intara ya kayanza muje no mu zindi ntara yego muze murabaza abanyagihugu kabisa basha babwira ibibazo byinshi n'ukuri nabone niho boronka agahenga mm. kuko bamwe bamwe barabura n'aho bavugira ijambo hake mm-hmm. hari habo twaganiriye cyane umva mbere birambabaje yego yego sawa kandi mubwire umunsi mwiza ngaho nyuze muracupukira turabashimiye namwe salvatore ijoro ryiza nuko salvatore rero niwe yaciye asuzera kino kiganiro nk'uko rero mwabyumvise yari ikiganiro mu gicubushikije ku makuru mwakurikije radio isanganiro nuko reka dusuye dushimire mwebwe mwese rero mwagize ico mushikije ku makuru mwakurikiye yaciye no kuri radio isanganiro sinigwa ndabadondagura amazina ariko mwese turabashimiye bivuye ku mutima nuko Eric w'Imana niyo reka tuma amajwi abashikira ikamera ko ari batuma kugira ngo dushobora no kumvikana ikiganiro kikaba cyari na Jean Marie Mayonga nkaba suye mwese kwifuriza kugira ijoro ryiza ibiganiro kuri radio isanganiro birabandanya mu mwanya muto na makuru ya nyuma avugwa mu rurimi rw'ikirundi Gicu shikirije Giricho shikirije ivyo navyo nibiki Ego giricho shikirije ku makuru yaciye kuri radio isanganiro